درس بعدی ببینید سروران من اگر شما دقتی داشته باشید معرفه ها هفته هستن الان احکام تک تک اینا رو بیان میکنه اول مال زمیر چون زمیر معرفت المعارف هست اعرف المعارف بله اعرف المعارف هست معرفه ترین معرفه ها هست اول میاد احکامات زمیر رو میگه بعدش مال علم همینجوری حالا در این درس طائفتون من احکام ضمیر گوشه یا قسمتی از احکامات زمیر رو بیان میکنه الف الضمیر المستتر زمیر مستتر میاد احکامات ضمیر مستتر رو بیان کنه چون زمیر اولا میخواد بگه زمیر چه جاهای مستتر میشه دوما میخواد بگه این مستتر بودن آیا واجبه یا جائزه این احکامات رو در این درس انشاءالله بیان میکنه در قاعده 173 و 174 الطائره یغرد که الطائر یغرد الطائر مبتدا مرفوع با زمه یغرد فعل مزاره مرفوع با زمه چون نه ناسب روش اومده نه جازر فائلش هوه مستتر هست فعل مزاره با فاعلش که هست یه جمله هستن جمله میشه خبر الطائر و محلن مرفوع چون اعراب جمله ها محلی است بله این جایزی هست این در قسمت اول همشون جایزی هستن بعدا بیان میکنه در قواعد چه جاهای جایز و میتونیم بگیم یغردو الطائر یعنی ما میتونیم به یغردو فاعلش اسم ظاهری قرار بدیم پس این اینو میرسونه که جایزی هست این یعنی ولی ما بعضی از فعلا رو داریم که نمیتونیم فاعل اسم ظاهری براش بیاوریم مانند ازرب موقعی که میگیم ازرب بزن دیگه این فاعلش انت هست ولی نمیتونیم یک فاعل دیگه که اسم ظاهر باشه براش بیاوریم پس الفتاتو تشرفو تشرفو زمیر هي ترش مستتره الزهرتو تفتحت زمیر هي اذا ذهب الشباب فهیهات اینجا هم هو در هیهاته که اسم فعل هست به معنی اسم فعل ماضی هست هیهاته هیهاته در قرآن اومده دیگه بله هیهات هیهات لما توعدون النیل فائزون هو در فائزون مستتر است میگه من نیلو مبتدا مرفوع با زمه فائزون خبر مرفوع با ولی فائزون چون اسم فائل هست فائل اسم فائل چه هست هویی که در فائز مستتر هست فائل اسم فائل چون اسم فائل فائل داره الصبر محمودون از صبر مبتدا مرفوع با محمودون خبر مرفوع با محمودون اسم مفعول است نائب فاعلش هوی هست که در محمودون مستتر هست القصر فخم این هم صفت مشبهه هست که هو درش مستتر هست قول الحق قول انت درش مستتر وجوبی هست اعرفو انا درش مستتر وجوبی هست هل تحسنو انت درش مستتر وجوبی هست نحب الوطن در نحبو این تحبو نیست نحبو هست چرا؟ چون مفرد مذاکره حاضر در تحسنو اومده بود دیگه بله نحن نحبو هست درش نحنو مستطر هست و این اسم فعل هست و اسم یعنی معنی فعل داره ولی فعل نیست اسم فعل مزاره هست به معنی اتعجب و من تعجب میکنم سناعی الجمیل سناعی اسم فعل به معنی امر هست ببینید شما در قاعده 23 فکر کنم ولی قبل از قاعده 25 چون از قاعده 25 به بعد این کتاب من درس دارم ولی قبل از قاعده 25 شما اسم فعل خوندید اگر یاد مبارکتون باشه اسم فعل امر رو بر وضع فعالی میشه درست کرد از سلاسی ها مثلا از کتبه کتابی از دفعت دفاعی این هم از صنعه صناعی الجمیله یعنی درست کن آه؟ بله این قیاسی هست اینش قیاسی هست صناعی اسم فعل امر به معنی امر هست اسم فعل هست به معنی امر در این هم انت مستتر هست سعیان این نائب فاعل هست مقابلا خوندیم نائب از مصدر هست پس در اینها نائب از مصدره بله نائب از مصدر سعیانه مگه خودش مصدر هست یا نیست نائب از فعلش هست دیگه این اسم این مصدر هست نائب از فعلش هست سعیان فی الخیر المشاهده تو گروه همسله گروه دوم آورده اصدقو این اسم تفضیل هست درش زمیر هست اثمرت الاشجار ما عدا که ادات استثناء هست درش زمیر مستتر است ما اجمل الربیعه در ما اجمله سیغه تعجب هست زمیر مستتر در اجمله نعمه العاملین جزاءن در نعمه مستتر است الان قواعد گوش کنید الضمیر المستتر جوازن زمیر مستتر جوازی هو الذي يصح ان يحل محله الاسم الظاهر اونی است که به جایش یعنی به جای زمیر اسم ظاهر بیاد یعنی ما به جای زمیر اسم ظاهری چه فائل بیاوریم و یلحظ فی فعل الغا بله صحیح باشه که به جای زمیر شما اسم ظاهری رو به عنوان فائل بیاوریم و یلحظ فی فعل الغائب و این زمیر مستتر جوازی در فعل غائب و غائبه یعنی مفرد مذکر غائب و مفرد مؤنث غائب میتونه پنهان بشه و اسم الفعل الماضی اسم فعل ماضی مانند فهیهاتا و اسم الفائل اسم فائل مانند النيل فائزون اسم المفعول اسم المفعول مانند الصبر محمودون والصفة المشبهة وصفة مشبهة مانند القصر فخمون فخمون كصفة مشبهه است اما قاعده 174 كتاب الضمير المستتر وجوبا هو الذي لا يصح ان يحل الاسم الظاهر محله محله اونی هست كه صحيح نيست كه اسم ظاهر سر جاش بیاید ويلحظ وملاحظه میشه آه، زمير وجوبي في امر الواحد در امر واحد مانند قل الحق قل فعل امر هست براي مفرد مذكر حاضر منظورش از مفرد واحد همین هست والمضارع المبدوع بتاء خطاب الواحد و با تا شروع شده و برای مفرد مذکر حاضر هست مانند هل تحسن سباحتا یا مزاره که با حمزه شده روی شده منظورش متکلم وحده مانند انصرو او یا نون یا متکلمی که با نون شروع میشه مانند ننصرو که در مثال آورده بود نحب الوطن اعرف الواجبه اعرف الواجبه با حمزه شروع شده نحب الوطن با نون پس مزاره که با نون شروع میشه یا با همزه یا با تای مفرد مذکر حاضر در این سیغه در این سیغه مزارع امر چی زمیر وجوبی هست واجبه ها اون بحث ولش کن بابا ما بحث و... نه هست خب بریم جلوتر یعنی در نحبو منظور در سیغه متکلمه مع الغیر زمیر واجبی هست پنهان شدنش و فی اسم فعل المضارع والامر و در اسم فعلی که به معنی مضارع یا امر باشه باز هم زمیر مستتر وجود است به معنی مضارع وی که ان المهمل لا یدرک العاقبه در وی که اسم فعل هست به معنی مضارع است زمیر مستتر وجوبی هست در صنایع همچنین و افضل و افعل التفضیل و در افضل افعل التفضیل هم اینجا زمیر مستتر وجوبی هست المشاهده اصدقو بله اصدقو در اصدقو زمیر مستتر وجوبی هست هیه هست چون المشاهده مؤنثه اگر مذکر می بود هو می بود قبلا اینو هم خوندیم و افعال الاستثناء در افعال استثناء هم مستتر وجوبی هست ما عدا ما خلا قبلا خوندید و افعل و افعله فی التعجب و در افعله در تعجب باز هم این چه هست؟ بله ما اجمل الربیعه که از نه نه اینجا نه آورده ولی در شرح گفته بله و على فعل تعجب و على نعمه و مثلها بیسا در شرح در بحث گفته که در نعمه و بیسا هم وجوبی هست چرا میگه جایی پیش نیومده که عرب بیاین برای نعمه یا بیسا خب، بله البته این چون اختلافی هست حالات دیگه ای داره حالات دیگه ای داره به خاطر این است که این بحث هایی داره ولی بقیه اینجوری نبودند